curie ti epitaseis me eti echeis chremata eu kai runta ti chrenan he heis dynaisastai ei echeis chreson moi pente denaria kai me esche kos oxen de pote exemplezaan enejuron seleis me genoito ou chreian echo Hierographe zon moise e ilephenai Poi o istokois hois seleis e hierographe sa charitas hoi homologo sfragison esfragisa arismoi arithmeson arithmesa dokimason e dokimasa καθώς έλαβες δοκίμος απόδος. Ho soi apodoso, kai to hikanon poieso.